alloh subhanahu va taolo mana anas ibn nadr haqida minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullohi alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر mo'minlar ichida shunday kishilar borki Allohga bergan ahdini to'la o'tashdi ba'zilar ahdning mukofotini olishdi ya'ni shahid bo'lib borib mukofotni olishdi ba'zilari tirik bo'lib kutib turishdi ammo o'lganlari ham tirigi ham ahdini buzmadi zarracha ham deyapti alloh taolo biz ichimizda ham ahdini buzmasdan o'tib ketganlar o'tib ketdi endi ahdini qolganlar qoldi bular ahdini buzadimi yo'qmi alloh subhanahu va taoloni imtihonida shuning uchun har bir narsani ba'zilar kutib turibdi degan ma'no tirikligiga ishora